D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Wëllkomm bei eiser 354. Sendung um Radio Ara, d'Bahá'í Emissioun. Haut eng weider Emissioun mat e puer Froen an Äntwerten iwwert de Bahá'í Glawen. An déi éischt Fro ass déi heiten, Wéi ass d'Bahá'í Astellung géintiwwer der Homosexualitéit? D'Bahá'í Gesetz limitéiert erlaabte sexuell Relatiounen op déi tëschent Mann a Fra am Bestietnes. Vun engem Bahá'í gëtt erwaart, dass hie sech dem Sex ausserhalb dem Bestietnis enthält. Mee d'Bahá'í probéieren net, hir moralesch Wäerter deenen ze imposéieren, déi d'Offenbarung vu Bahá'u'lláh net akzeptéiert hunn. Op där enger Säit verlaangen d'Bahá'í Léieren, dass ee seng moralesch Wäerter anhält, sief dat sexuell oder anescht. Op där anerer Säit beuechten d'Bahá'í Léieren och de Fait, dass de Mënsch schwaach ass. Dofir ass jiddereen opgeruff, Toleranz a Verständnis ze weisen, wann ëm d'Schwächt vum, wann et ëm d'Schwächt vum Mënsch geet. An deem Kontext wier et géint de Geescht vun de Bahá'í Léieren, Homosexueller mat Virurteeler ze betruechten. Déi nächst puer Froen elo sinn iwwert d'Liewen an der Gemeng. Ginn et Bahá'í Aktivitéiten un deenen ech mech ka bedeelegen? D'Bahá'í hu reegelméisseg Aktivitéiten déi jidderengem opstinn. Et sinn dat Gebiets a Meditatiounsowenter, Aktivitéite fir Kanner a Jugendlech an aner Projeten. D'Bahá'í kommen zesummen a Studiekreeser fir zesummen an enger partizipativer Approche d'Léiere vu Bahá'u'lláh unzegoen. Da ginn et Aktivitéiten, wou d'Bahá'í Feierdeeg gefeiert a commemoréiert ginn. Do ass och jidderee wëllkomm. Et ginn och genuch Geleeënheeten wärend gemittlechen Owenter, wou ee ka Froe stellen a méi kann iwwer de Bahá'í Glawe kenneléieren. Wéi ass d'Bahá'í Gemeng organiséiert? D'Liewen an der Bahá'í Gemeng gëtt vun engem lokale Rot vun 9 Leit geréiert. Si sinn demokratesch gewielt, ouni Nominatioun oder Propaganda, an dat op lokalem, nationalem an internationalem Plang. Et sinn déi lokal geeschteg Réit, déi national geeschteg Réit an op internationalem Niveau d'universaalt Haus vun der Gerechtegkeet. Dobei kommen ernannten Conseillen, déi de lokalen an nationale Gemengen duerch hire Rot hëllefen a bäistinn. Am Bahá'í Glawen gëtt et kee Clergé, keng Paschtéier. Lokal Bahá'í Gemengen treffe sech all 19 Deeg fir e Fest. Eng Versammlung, wou iwwer d'Aktivitéiten an der Gemeng berode gëtt, wou een awer och zesumme biet an eng gemittlech Zäit zesumme verbréngt. Wéi bieden d'Bahá'í? Wéi luewe si Gott? D'Bahá'í veréiere Gott duerch d'Gebiet an d'Meditatioun. Si bedeelege sech u Gebietsreuniounen an duerch aktiven Déngscht fir hir Gemeng. Eenzel soe si eent vun den dräi Flichtgebieder all Dag, sou wéi Bahá'u'lláh dat verschriwwen huet. D'Bahá'í Schrëfte bidde vill Méiglechkeete wéi een d'Gebiet gebrauche kann an et gi vill Gebieder fir déi ënnerschiddlechst Zwecker a Geleeënheeten. Ausserdeem, de Bahá'í Léieren no, ass d'Aarbecht, wa se am Geescht vum Déngscht gemaach gëtt, eng Manéier fir Gott unzebieden. Wéi stinn d'Bahá'í géintiwwer aner Reliounen? D'Bahá'í begéinen d'Unhänger vun all de Reliounen am Geescht vu Léift a Frëndschaft. Sou verlaangt et och de Begrënner vum Glawen, D'Bahá'í gesinn och keen eigentleche Konflikt mat anere reliéise Gemeinschaften. Si gleewe jo, dass all déi offenbaart Glawensrichtungen hiren Ursprung aus enger an där selwechter Quell kréien, nämlech Gott. An esou sinn och all d'Reliounen hirem Wiesen no just eng Relioun. Souwäit d'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í. Iech alleguerten e wonnerschéine Weekend, Äre Jean-Marie.